igihugu ubwayo ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo hadiyo isanganiro mu buhinga bw’ivyuma ndiko mfashwa na emeti usamite amakuru ndabashikiriza kuri uno mutaga nayo agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira inzu zirenga cumi zirashobora gusiduka atagikozwe muri kajaga ya kabiri bivuye mu myuzure itewe n'uruzi rusizi rwataye inzira imiryango itanika bimaze guhunga iyo quartier abanyeshuri barenga ibihumbi ndwi nibo bahebye ishure mu gice cya kabiri cy'uyu mwaka mu ntara ya Ruyigi ahanini ngo byatumwe n'ubukene buri mu miryango nk'uko bisigurwa n'umuyobozi w'indero muri iyo ntara ikarusi naho muri komine nyabikere abitura ivuriro ryo muri zone gatonde ntibakivugwa abakozi bakaba ngo bamaze amezi atanu badahembwa turababwira n'ibijyanye n'ubukene bw'isukari muri zone marambya ya komine burambi mu ntara ya rumonge bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana babasanze mu bunywero baca barabarasa nk'uko tubibwirwa na jean Pierre misago nk'uko uwacitse ku icumu gitero abivuga abantu bane bose bafise n'inkoho bambaye n'impuzu z'igipolisi niwe yabonye mu muryango w'ikirabo bariko barizimirizamwo akanyota hari isaha zitatu z'ijoro zirenze gato ariko abari inyuma ntiyashoboye kubamenya kuko baniganira ku muryango bariko barondera kwinjira ku nguvu mu kirabo ca ndeka tubane Emmanuel yahavuye yicwa muri ico gitero gusa icyo yumvise ngo bavuze ngo dukore icyatuzanye bacabanza kurasa umwana w'umwe muri abo bishwe yaraje guhamagara se baramukomeretsa mu kwaha abandi batatu barimo abakukuruke mu gisirikare babiri babikira mu kabare uwacitse ku icumu akira kubera yaguwe ko n'abapfuye amatelefone atatu abiri y'abishwe n'ayandi atazwi igitigiri yari kuri sharje yaribwe cyo kimwe n'amakarato ane y'inzoga amahera atazwi igitigiri silivesitire ndayihebura uwungirije umukuru w'umutumba gishiha asaba abajeje umutekano bakwiye kuri uwo mutumba uriko abapolisi ngo batarenga bane mu gihe abantu bambaye igipolisi aribo bakoze icyo gitero ababuze bagafatiraho mu kwikeka igipolisi mu gipolisi ho bavuga ko abambaye igipolisi atari abapolisi bose harimo n'inkozi z'ikibi amatohoza ngo akaba ariyo azokwerekana ukuri babaye abantu batandatu bishwe barashwe muri komine burambi mu kiringo kidashyika n'iminsi mirongo ine n'itanu icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yazindukiye gukoranya abaserukira abandi mu buzi butandukanye mu ntara ya rumonge ikoraniro ririko ribera mu idonzi muri zone marambya umutumba wa gishiha ukukira jean Pierre misago ku gacimbiri ku mutumba wa gishyira radiyo y'isanganiro harakoze jean Pierre misago tugaruke mu gisagara cya bujumbura umutekano ni ari gisata ngo cega umurundi wese na cyane cyane hano mu gisagara cya bujumbura mu nama mukuru w'igisagara cya bujumbura yagirishije amashyirahamwe agejwe kunguruza abantu akorera hano mu gisagara Fredy Mbonimpa asaba umuntu wese gufasha kugwanya ubwicanyi bwabaye ndanse hano mu gisagara cya Bujumbura ni intumbero nshasha tutabaye magabo ako kakatugwirana iki gisagara tuzogita tugahunga ibintu bitangura turaba tukayifata ibinamba ntacyo bacibanga ntibubahe ishengero ntibubahe isoko ntibubahe umuntu yakoze akabira k'uwo yagiye kwizimya akanyota bakamuteramo grenade abo bantu rero ni abaterorisite nta mutima ni ariko bari kurusha nkasaba rero umwe wese ahari kwebera ijisho ugutwi igihugu umutekano kandi murabishoboye hamwe bo tubwirana byo tugora kuko turabye ahandi mu bindi bihugu byagiye biraba urabona yuko haba ibintu bidasanzwe tukamenya n'iyo pikipiki tugasigara turamurondeza igipolisi ariko tuvuga tuti umuntu aka karere hatewe grenade yaduciye mu ryahumye yoba birashoboka umuntu aho ari wese ahakorera ahaba ntarindire ngo hariho shefudo posite ntarindire ngo hariho komiseri ntarindire ngo hariho shefudo zone umutekano w'imwe ko ari gwiwe murafise ibibondo byajya ku mashuri mushaka mu birerere ahantu heza bagire kazoza keza Fredimbo n'impano mukuru w'igisagara cya bujumbura tuve mu bijyanye n'umutekano tuvuga iby'ubudandaji Budandaji amasitasiyo amwe amwe yo mu manuko bw'igisagara cya bujumbura yubahirije ibijyanye n'inzandiko zategetswe n'ubushikiranganji buraba ibyerekeye igitoro aho hadiyo isanganiro yashyitse kuri uwa kabiri amwamwe arafise igitoro cyo mu bwoko bwa essence mu gihe ayandi afise amazutu gusa inzego zibijejwe zikaba zishika kuri uwa kabiri kuri abiyubahirizwa ry'izo ngingo n'inkuru ya Mihaye kanyange inzego zibijejwe izogenzura kuva ku munsi wa kabiri ni kuri uyu wa kabiri bitegekanijwe yuko abajejwe kubahiriza ingingo yafashwe n'ubushikiranganje buraba igitoro bishikira ku masitasiyo atandukanye kuraba ko ibyandiko byerekana ko zikora en service mu gifaransa canke zidakora hors service vyakurikijwe ku masitasiyo amwe amwe yo mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura twaciye ko imbere y'umutaga wo kuri uyu wa kabiri twasanze hamwe hamwe vyarubahirijwe ikindi nuko hari amasitasiyo usanga afise amazutu gusa ngo zikaba ziheruka igitoro cyo mu bwoko bwa esanse ku munsi wa gatanu ku bavuga ko ubukene bw'igitoro butumwa n'abakirangurira hanze badafise ubushobozi bungana umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu n'agataka avuga ko ibiciro ari bimwe atamvo nimwe yotuma hari uwuzana ibitoro byinshi kurusha abandi nta biciro bigenga enteri peterole nta biciro bigenga engeni nta biciro bigenga mugazi n'izindi shyirahamwe bose bagengwa n'ibiciro bimwe murumva rero yuko atambo nimwe ishobora kuvuga yuko hari uyu cyangwa uriya ah, yoba akumbure ari we azana ibitoro byinshi gusumbya abandi uwo ari we wese tumusaba yuko azana ibitoro ashoboye kugira ngo hano mu gihugu cyacu tubandanye turonka ah, icyo gitoro kugira ngo imirimo ibandanye ikogwa nkuko vyama aha tukibutsa ko yaba mastation ari mu gisagara ca Bujumbura canke mu gihugu hagati yarafise ikiringo cyo gushika kuri uyu wa mbere kugira ngo yose abe yatanze inzandiko ziyemeza ko bagiye kubandanya bakora ngo ataruko naho impusha bagaheza bakazakwa nkuko bibandanya bishikirizwa n'umushikiranganje Komemanirakiza akaba ari mu gihe giciro cyashinzwe na leta kizwi ari igihumbi n'amajana umunani na mirongo itanu obaniyo hamwe mu mabutike yahora adandaza isukari ubu ntikibarizwayo aho ikibonekanaho ibitsiro ibiciro byaradugijwe abo bakiyifise bavuga ko biba ngombwa ko nabo baduza ibiciro kuko baba bayiranguye ku mafaranga menshi abenshi mu batwayaze bavuga ko ubaho barangura umufuko w'ibiro mirongo itanu ko yari ikwiye gusabikanywa kuri bose ntibagerageze barabe agasukari kahari bagasabikanya ku bantu bahari ariko agasukari kaboneke ipfuma ibibanki ariko tuze turayibona uretse mu gisagara ca bujumbura iryo kena ry'isukari riranibonekeza hamwe hamwe mu ntara zo hagati mu gihugu isanganiro inama isumba turabandana n'amakuru twabateguriye ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'indwi imiryango itanu iramaze guhunga muri quartier kajaga ya kabiri ya komine mutimbuzi ni intara ya bujumbura kuva mu mpera z'indwi iheze kubera imyuzure y'amazi ayo mazi ni ay'uruzi rusizi rwataye inzira abahaba n'abajejwe intwaro basaba ko hogira igikozwe n'ayahandi Eh, nk'imiryango itanu yamaze guhunga n'ibintu byose byabo byarononekaye uretse imiryango itanu imaze gutekera igahunga kubera iyo myuzure abakihaba bafise ubwoba kuko imyuzure iguma ibandanya uno mukenyezi yaratashe imuhiri we asanga ntashobora kurengana umufasoni celeste urumva ubu hari amazi n'ibindi bizotsa abararira amazu bene yo bamaze guhunga nabo nyene ngo barengewe bashikiriza ko ari kabiri na rimwe bagafatwa n'indwara ziturutse kuri iyo myuzure igizwe n'amazi anuka kuko ngo aca mu itongo ry'abapfuye mariko ndi kumwe nayo ni umwe muri abo banyezamu ahubwo ibikoko bizovura bitujya ku maguru kubera amazi ni menshi kandi amazi iminsi no kubura yabuze aranuka rwose ntimworaba ni gusaba leta y'uburundi barabe icyo bofasha abo bene amazuba bose n'abakozi basanzwe bariyo babayo kubera amazi ni menshi bashobora no kugira ingorane ibikoko bikabajya ko ntawumenye ibikoko bigendera mu mazi muvuze ko ayo mazi anuka nuka kubera anuka kubera ubucafu byinshi aca mu kaburi bamba abantu unaciye ucurokera ntuboneka iyo myuzure igeramiye amazu arenga cumi yubatse kijambere atagikozwe ari kabiri na rimwe zigasambuka burundu yarononye n'imirima y'ibiterwa mbumbarugo nk'uko twabyiboneye abaharimiye bashikiriza ko kigoyi bareha kuko ataco biteze kwimbura rakoze varisitonzi ko banyanka amatara atari make yaramaze gusahugwa mu yari yarashinzwe muri wa mugambi wo kuboneshereza amabarabara mwamwe igisagara cya bujumbura biciye ku mishwarara y'izuba biranavugwa ko hatibwa amatara gusa amabateri bikorana nayo nyene ngo hari abasuma bayimba bakigira leonse bitariho yaciye ku mabarabara amwamwe kuibarabara ryitiriwe Pepe Murundi ubusuma bw'ayo matara aturuka ku mishwarara y'izuba bwibonekeza hagati hari icicaro cy'ibanki BBCI naho umuntu yokase amanuka ku bitaro Prince Jean Charles urenganye gato hagati y'ishure shingiro rya Buyenzi n'ikiraro ca Ntahangwa amatara atatu niyaboneka nkuko yoba ari mazima ubandanije ku ibarabara rya Kigobe gushika kuri Gare du Nord haboneka amatara atatu imbere ya hari ingoro nkuru y'umugambwe SNDD FDD abiri imbere y'ahakorera inama nshingamateka rimwe gusa imbere y'ibiro bya pafu hamwe na munani imbere ya hari ishami rya regidezo hagati y'amasanganzira yangagara ngagara n'ihinguriro ry'ibinyobwa brarudi hari amatara makeya yibwe imbere y'isoko bitiriye kotebu be hepfo y'isoko bita kwa siyoni ku masanganzira ya brarudi hoho amatara nka yose yarasahuwe cyo kimwe n'igice gitoya ku ibarabara ryitiriwe uwa mbere munyonyo uretse ubusuma bw'amatara bwibonekeza hejuru ku mapoto biravugwa n'ubundi bukoregwa mu kuzimu munsi yayo ubwo nabwo n’ubw’amabateri muri rusangi biboneka ko amabarabara nka yose yari yarabonesherejwe biciye ku matara ava ku mishwarara y'izuba hari bice byasubiye mu mwijima kubera ubwo busuma rakoze bitariho makuru y'indero naho abanyeshuri barenga ibihumbi ndwi nibo bahevye kwiga mu gice cya kabiri cy'umwaka w'ishure mu ntara ya Ruyigi cyo gitigiri c'abahevye ciyongereye inshuro zirenga 60 kwijana ku bari bahevye mu gice cya mbere umuyobozi w'indero mu ntara amenyesha ko abarenga 50 kwijana bahevye bivuye ku bukene buri mu miryango ariko akavuga ko baguma bahimiriza abavyeyi kubavanura n'iyo ngendo yo gukura abana mu ishure n'inkuru ya Jean Claude Shimirimana kubw'ibitsigiri dukura mu buyobozi bw'indero mu ntara ya ruyigi abanyeshuri ibihumbi indwi n'amajana atandatu na mirongo ine n'umwe nibo baheze kwiga mu gice cya kabiri cy'umwaka w'ishuri bakaba ari batandatu n'ibice mirongo ine na bitandatu ku banyeshuri ijana muri abo ibihumbi bitandatu n'amajana indwi na mirongo itanu na batandatu ni ukuvuga mirongo umunani n'umunani n'ibice mirongo ine n'umwe ku banyeshuri ijana baheze nabo kuva mwaka wa mbere gushyika mu mwaka w'icenda amajana umunani na mirongo umunani na batanu nabo ni ukuvuga cumi n'umwe n'ibice mirongo itanu n'umunani ku ijana nabo nabo kuva mu mwaka w'icumi gushyika mu myaka irangiza amashuri yisumbuye dufatiye kuri ibyo biharuro abaheze kwiga mu gice cya kabiri bariyongereye inshuro mirongo itandatu n'imwe n'ibice mirongo itandatu na bine ku ijana by'abari bahebye mu gice cya mbere kuko hoho bangana ibihumbi bine n'amajana indwi na mirongo ibiri n'indwi umuyobozi w'indero mu ntara ya ruyigi kwizera avuga ko abarenga mirongo itanu ku ijana bahebye bivuye ku bukene buba buri mu miryango butuma ababyeyi bamwe bamwe bakura abana mu ishuri amashure kugira ngo abafashe mu kurondera ibitunga umuryango nubwo biruko kwizera guillaume avuga ko baguma bahimiriza ababyeyi ngo bagumize abana babo mu mashuri kuko ngo n'ababakurayo uretse ko babononye kazoza k'umwana nta n'icyo baba bashoboye mu kuronderera imiryango jean claude nshimirimana mu ruyigi radiyo isanganiro amakuru yacu tuyarangirize mu ntara ya Karusa aho abanyagihugu bo muri zone ya gatonde muri komine nyabikere bidoga ko batorohewe na gato mu kwivuza imvungo ni ivuriro ryaho igatonde ritagikora kubera ko abakozi baho ngo bamaze amezi ashika atanu badahembwa n'inkuru ya Blaise Pascal Kararumiye abanyagihugu muri zone ya gatonde ya komine nyabikere intara ya karusi bemeza ko kugira ngo bashobore kuja kwivuza muri iki gihe baje mu yandi mazone canye muri komine ya mutumba ngo kubera ko ivuriro rimwe riri muri iyo zone rimaze igihe ridakora abo banyagihugu bavuga ko bamaze iminsi baja kwivuriza ku gisagara ry'isagara ryo muri komine ya mutumba ku birometero birenga bitanu abandi bakaja inyarunazi muri zone ya maramvya ku birometero birenga ndwi abandi nabo bakagenda ku mugwa mukuru wa komine nyabikere ku birometero hafi icumi ivyo biremezwa n'uwurongoye iryo vuriro rya gatonde akemeza ko abakozi bahagaritse akazi ngo kubera ko bamaze amezi atanu bakora badahembwa asigura ko bamaze guhabwa amasango menshi barosowe ako gashahara ngo ariko ntaheze ngo yubahirizwe muri iryo shyirahamwe odage umufurera arubino ajejwe amagara y'abantu yemeza ko icyo kibazo yamaze kugishikiriza abamukurira ngo barongoye ishyirahamwe odage iryo shyirahamwe odage rikaba ariryo ryari risanzwe rihemba abakozi rikongera rigatanga n'uburyo ivuriro ryegukira ishengero katolika afurika riheza rigakoresha umupadire arongoye iryo shirahamwe odage tukaba tutarashobora kumuronka tumenyeshe ko iryo vuriro ryari mu mavuriro cumi ya mbere agize intara ya karusi nk'uko byemezwa n'abarongoye intara y'ubuvuzi ikarusi kararume breze pascal ku bwa radio isanganiro arakoze kararumiye ni no kuri iyo nkuru duciye turangiriza ko amakuru yacu yo kuri uno mutaga kubo tutatanguranye ndabibutse zimwe mu ngingo zari ziyagize abantu batatu baraye bishwe uwundi nawe arakomereka muri zone marambya ya komine burambi mu ntara ya rumonge bakaba bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana babasanze mu kirabo inzu zirenga cumi zirashobora gusiduka atagikozwe muri kajaga ya kabiri bivuye mu myuzure ku myuzure nako itewe n'uruzi rusizi rwataye inzira imiryango itanu ikaba imaze guhunga iyo quartier